Bon dia, bon dia plutxós, que no para la pluja al març, estem de tornada... Eh, un, sí, estem de tornada ara amb tots vosaltres, eh, la dissidència al 104.9 de la FM, el programa de salut mental de Ràdio Malva, de la ràdio llibertària, lliure i, autogestionada, i, entre, i avui estem així a l'estudi del carrer Barraca 57, el meu compà... Jo soc Lluís Vicent, hola, bon dia. Neftali, buenos días a todos. Buenos días, soy Gonzalo, el loco del palo. Hoy me traigo un de está así está Si si me hubiera traigo un estos que tienen biodegradables de papel y cartón, eso no, no, no, no, no molt. Benvinguts, jo sóc Ales, eh, estic un poc així amb l'ordinador i les coses tècniques i vi tenim una convidada per ahir. Vols que diguem tu, el teu nom? No? Saluda, és Rebeca, molt bé, benvinguda. Ella és una nova incorporació, eh, ha vingut a conèixer-nos, encantats. I bé, avui eh, tenim un programa que promet perquè <clears throat> avui és, és el Dia Mundial de la Poesia, no? Es comença la primavera... Sí es comença a moure's totes les emocions, tots els sentiments, tota la natura, tota... I, i, i tenia que ser en, en un dia de primavera la poesia, el dia de la poesia. Eh, per això està així Lluís Vicent, perquè a Clar. més a més està en, el, en la presentació llançament ja, ja està 3-4 mesos però encara està fent eh, esdeveniments per presentar el seu poemari l'últim poemari eh, Ciutat Sudari i jo pensé que és, un, és una proposta molt consolidada de, de Lluís Vicent perquè, perquè pel, pel poc que he pogut llegir però també per, per entrevista que l'ha fet Pepa Úbeda a un espai pense que és un, un, una proposta que ja consolida la seva trajectòria poètica, ara es parlarà ell, però en primer lloc, eh, Lluís Vicent, el Dia Mundial de la Poesia és necessari que dediquem un dia de la poesia a, a, a, la, a aquesta art que és una de les majors, no? l'escriptura Bueno, jo penso que és que l'ésser humà és un animal simbòlic llavors necessita de, de dies significatius però per, per aquesta funció en realitat és com el dia 8 de març o el 1 de maig tots els dies haurien de ser 8 de març, 1 de maig i dia de la poesia Sí, però també eh, n'hi ha espai per a la poesia que és món de, de les xarxes socials, de, del TikTok, de, del, doncs, de l'ex de l'IX... Si soc sincer, ja era un gènere minoritari, i en català més minoritari encara, i no està fàcil, no està fàcil, però això no vol dir que siga més imprescindible que mai, perquè s'estan perdent valors, s'estan perdent certes maneres de pensar i de sentir, i la, la llibertat de les paraules del poeta, encara que la societat que el poeta, sempre seran lliures en la ment del lector l'espai simbòlic, no? Tu que, sí. que, que te refereix a això a la primera intervenció, el, la, el símbol, el símbol com, com la subjectivitat s'apodera un poc de la objectivitat i, i com és, és necessària, no? No podem, no podem només ser dades... Eh... No, instantanietat, cal un moment per a parar, reflexionar... Interpretar deixar-se permetre sentir tot el que has de sentir, ser més humà i, i, i al cap i a la fi pensa que és la poesia si no revolta, si no revolica no és poesia i no sé, vols que comencem a llegir eh, poemes? Perquè avui és un dia per, per, també per parlar de la poesia però per a llegir poemes, no? I eh, sí. comença tu proposa'ns un, eh, jo tinc un altre si preparat també Doncs pues mira, propose el poemari Cita Sodari està dividit en, en dos blocs un és Cementeri d'Asfalt i l'altre és Cruiverna, Nova York jo vaig llegir un del bloc del cementeri asfalt de la primera part, el número 11, perquè val a dir que aquest poemari reflexiona al voltant d'una mala individualització massa, massa egocèntrica, els perills de l'anonimat, la despersonalització i en conseqüència tota l'alienació de la gent que vivim a grans ciutats com poden ser València, Barcelona, París o Madrid, etcètera on el ritme és tan accelerat que se'ns oblida que algun dia ens haurem de morir i deixem perdre moltes oportunitats de vida bueno, allà anem, al poema 11 pàgina 20 sota un cel carabassa no ningú veu els difunts a les estrelles la fosca envolcalla els llums els amortalla en un mur on el silenci mai és tancat la ciutat no dorm, és insomne. Eternament en vella treballa, esnifa i ven cadenes de nit perpètua. L'eternitat ocorre de forma d'espera a l'hospital. Uau, és molt, és molt profund, eh? no, no és qualsevol cosa. I eh, Neftalí, tu, el, sí. teu, el teu <clears throat> malnom, Neftalí, és sí. en honor a un poeta también, ¿no? Es sí, es en honor a Pablo Neruda. Neftalí Reyes Vaso Alto. Eh, que es importante la poesía en la teva vida, no? Yo eh, pensé, pero yo castriat y per ¿qué que has tú la poesía? Yo necesito la poesía eh, para, para vivir, para sentir para expresar eh, todo, todo lo que me pasa, todo lo que siento respecto a las personas, respecto al medio ambiente, respecto a todo el entorno que me rodea. Entonces es eh, como una manera de difundir de forma eh, una forma de cultura que nos que nos envuelve a todos y que cada uno puede eh, expresar de una manera. Es como mirar un cuadro. Un cuadro depende de la mirada de cada uno. Mm. Y la poesía lo mismo. El autor quiso decir una cosa y cada uno lo interpreta a su manera. Es, es muy bonito, es una manera de sentir. Tu pertanys també a la generació coronavirus, no? Perquè feres una, una xicoteta publicació... En la, tu, per, tu pertanyeres? Eh, sí, sí. Eh, T'has apropat al món de l'escriptura des de la teva vessant un poc eh, no tan professional com Lluís Vicent, que és filòleg, eh, que, que es dedica al món de la cultura professionalment, però també t'has apropat a, a, a, al món de, de la creació artística i literària i, i també has fet els teus pinets, no? però eh, has, has fet poesia o has fet prosa poètica? Jo, no, no jo pues, tinc el, tinc el llibre... Fet poesia i prosa poètica. N'hi ha alguns poemes que eren de, eh, en forma de, de sonetos i n'hi ha un, uns altres que eren més, més prosa una generació, la generació coronavirus, que és una bona mostra de, de la creativitat al món de la salut mental. Ahir n'hi ha un bon grapà de, de, de persones i, i, i no, vull, no, no vull deixar de recordar a una, a una altra poeta professional, amiga nostra, Aure, Aure Lerma sí. i, Paloma. i Paloma, que també té un llibre de poesia que està... És a dir, com que la poesia s'ha convertit en un refugi, no? en un refugi per a, ...para la intimidad, para la supervivencia... ...para a, la emoción, no sé si... Sí, sí, estoy de acuerdo. En un refugio per a molta ...y... i, eh, la benvinguda a José. José, buen día. Buen día. Buen día. Bon dia. Bon mm, eh, Gonzalo. Sí, señor tú el hombre de, de, de ...el hombre de, de, de Jace que, jo el que, Què pensa de la jo poesia? Jo el que pense és del que has dit. De Però tema... jo te dic sempre el mateix. A veure, apropa't al micro. És com una meva mare que em diu, no, la meva mare em diu, apropa't a la mesa, sempre diria, de, de, de, de, a la meva ja te diria que ja sou vell, però encara no m'apropia les coses. Anem a veure, has donat en el clau en el tema del, de la generació del coronavirus que deia. Clar, es van tancar, i aleshores la gent... Eh, va a buscar una vida de actividades interior, pero a decirlo de alguna manera. Mm. Y la creatividad en... dirigida a la poesía va ser una manera. Però clar, és que a més a més eh, no estaven tancats i només, sinó que estaven també connectats amb el tema de les xarxes socials i l'internet. I és què passa? Doncs que això ha donat, eh, ha donat una oportunitat per a renaixer durant una temporada durant una temporada evidentment eh, aficions que la gent eh, no, no tenia abandonades o tal, o coses que la gent va fer de jove i després continua i realment, realment a mi em, em reconcilia una mica amb la, a la humanitat eh, veure que una persona es troba mm, amb un tancament i el que fa és eh, dirigir-se a escriure i llegir poesia <laughs> també li dic, li dic eh, clara, clarament és dir, estic d'acord que... jo, jo penso que la poesia és introspecció també i i a voltes el que es veu mirant a dins pues, fa por o crea altres sensacions fortes, intenses però també sé que el dia que s'acaba la poesia s'acaba la humanitat i s'acaba la llibertat s'acaba la llibertat sí, també. Quan no tinguem llibertat, que poèticament és sinònim d'amor, s'acaba la humanitat. Teòricament l'espai artístic és, és un espai on, este, on les, els rigors legals amb respecte a la, a la responsabilitat del que es diu, el que es crea i el que s'expressa eh, s'aminora, no? o -s és, és, és més lleuger. Eh, sí. però, però, però, però sempre he tingut alguna, alguna situació encara d'estar en un règim eh, democràtic de, de, de, de, tant tant arriba algun, alguna, algun cop Sí, és que eh, si la poesia és cap endins el que ens trobem fora és un retallament de drets i llibertats col·lectives més que evident, sobretot en el tema de llibertat d'expressió jo sóc un gran defensor de la llibertat d'expressió que es puga dir tot, tot, absolutament tot. I si em posa un poc gamberro, pues pense que si uno diu viva Franco, pues també pot dir una altra goraeta Claro, passar la llibertat d'expressió a mi, a mi em sembla que té una, té una qüestió molt pràctica. Eh, quita caretes. És a dir, quita màscares. Sí. És a dir, eh, eh anem a dir-ho clarament, és a dir, està, està molt bé la llibertat d'expressió perquè pot saber molt bé el, el, el, el que té davant i amb qui vol, vol una persona o no, al cap i a la fi, eh, relacionar-se o no. És a dir, és un tema eh, en aquest sentit que em fa moltes vegades gràcia, és a dir, eh, aquesta persona ha digut una barbaritat. Hi ha qüestions que sí sí tenen qüestions eh, que han de ser delicte, hi ha algunes qüestions que sí, hi ha moltíssimes, la immensa majoria, amb el tema de l'expressió, que no han de ser delicte ni tindre responsabilitat civil. Però això sí, ens deixa molt clar la persona, eh, la catadura moral de la persona <laughs> que està sí. fent l'expressió. Ara aquest, el, el Musk, s'ha carregat la, la, la, la mitja empresa, mitjà d'accions per anar fent el salut nazi. molt bé, senyor, ha fet vostè el salut nazi, no van anar a la presó per això, <laughs> però ja sabem vostè, ja sabeu vostè de que, de que eh, eh, eh, les, les seues fílies i fòbies ja ens ha quedat clar i clar, això el que van a pagar per desgràcia van a ser els treballadors, eh, el, el, el, el ja ric de, de, de sobre. Sí, i si no cal oblidar que n'hi ha algunes vaques sagrades, per exemple el cas de Pablo Hassel, que està en presó per fer una cançó contra però, els Borbons. Per això el, de, el tema dels, una cançó. De, de, de les tocs, el cops que els volen... No ha fet un atemptat, no, no ha amenaçat tirant, enviant una una 9 mm Parabellum a, a la Casa Reial ha fet una cançó i està en presó en, en el govern més progressista de la història. Mm. Ha fet una cançó. Per redirigir el tema, no vull censurar-vos, però també que... es que, que com jo de poesia sé poc, m'he anat en altres històries. Si, si voleu seguim per ahí, però també donar espai a, a, als poemes, no? I podem Correcte. llegir, si voleu, després tornem, després tornem a la llibertat d'expressió. És que no se pot separar, no? El, el, el fet de de, de què dius, de com, de, com, de com dius el que dius. Fons i forma, sí. Fons i forma, sempre la poesia eh, pensant i, i pensant de la manera que diu. I tinc quasi un poema que es diu Un mundo ideal, que d'Aure Lerma. És que no vull deixar passar la, la fita d'avui sense llegir un poema d'Aure. Sí, correcte. I Mi mundo ideal eh, lleva tu nombre, porque me habitas y abrigas mis noches cual dulce criatura insomne. Mi mundo ideal lleva tu nombre, porque entre tus brazos me estremezco y haces de mi réplica exacta de tu secreto. Mi, mi mundo ideal lleva tu nombre, porque cuando amanezco me prestas tus manos para creer en el nuevo día que merezco. Mi mundo ideal lleva tu nombre, porque llegados a este punto has satisfecho mi deseo, y el resto queda para los que no creen en los milagros, cuando la eternidad me besa los labios y tú me sigues amando. Es un poema de Aurel Lerma del 14 de noviembre del 21, poeta molt prolífica, Le han invitado moltíssimes vegades a, a, con treballar com, amb nosaltres el programa ...y es impresionante la, seva capacitat. Y Gonzalo, ¿tú que deies de la pandemia... eh, feren un programa especial durant la pandèmia, ja després la postpandèmia, i amb un llibreter, eh, un llibrer, di, entrevistant-lo, digué que, que el, el percentatge de lectura durant la pandèmia havia augmentat mm, a, a, 10, a, a vora 10 dígits o sea, a dos dígits, a, a, a, del 20%, del 5 al 20% o del, a, que havia sigut una explosió cultural, la pandèmia. El, el tancament havia sigut un moment, però també és un moment de que la gent no està obligada a complir amb uns... Eh, paràmetres productius eh, determinats, o sigui que eh, la, cultu la cultura o la lectura, malgrat que és lectura de tot un poc, eh, té espai quan realment mm, tenim temps per a dedicar-nos a la lectura, perquè és que no tenim temps material per a seure'ns i, i llegir un llibre. És, un, és una societat que es demana 24-7 i, i, i no, no, temps, no tenim temps per a res. Nosaltres poc ser un poc més, perquè eh, les nostres obligacions laborals estan un poc mm, més afluixades, però però quan té temps la gent llig i quan té sí, temps la gent... Eh, és probable que eh, anem accelerats i al mateix temps estem bombardejats per infinits estímuls i això crea un, un estat un poc catatònic d'estrès <laughs> d'estrès animi, animi d'estrès sí. emocional de, de sí, no se sí, pot sí, fer sí, res sí. Eh, eh, tenim preparat un poema de Vicent Andrés Estellers eh, La rosa de paper que ens ha que ens ha mm, aconsellat eh, Lluís Vicent, és un dels més coneguts, i així donem pas també a, a, a, a un altres autors. Ella tenia una rosa, una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer, ella tenia una rosa, una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també. També passà la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia la rosa, i una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però el carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper i circulava la rosa, però molt secretament, i de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber que tenia aquella rosa una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies va manar l'Ajuntament que fos cremada la rosa, perquè allò no estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué, va haver interrogatoris. Ningú no en sabia res. Però, com una consigna, circula secretament, de mà en mà per tot el poble, una rosa de paper. Wow, una rosa de paper. Sempre Lluís, Lluís Vicent Andrés Estellers si és que sempre, sempre es polsa un poc el, el cor, eh? és, és, un, és un poeta que, que aplega. Que aplega. Era, era un temps on la censura era política, ara la censura és econòmica, no sé què és pitjor. <laughs> Sí, sí, sí, sí, sí. ara se pot dir tot però ningú diu res. Eh, no, no, eh, o sigui, o, o qui diu coses és no el, està fora, de, és està nostre, fora del, del com sistema. Com el nostre manifest, el consens que segrega i discrimina i margina persones. Sí, sí, sí. Però és molt graciós, perquè així he de fer un incís. Ara n'hi ha gent que s'està fent rica dient el que nosaltres hem dit durant 15 anys, 20 anys, 25, amb el tema de com estava la salut mental i l'orientació que portava a l'orientació biologicista, ara veus una quantitat de gent jove, professionals i tal, que ah, això sempre sabia i ara jo sóc així l'abanderat i conferències, llibres, eh, TikToks, i dius, hòstia, mira, mira. Però, però, i, i, i, i, i, i, però això va de veritat, és a dir, mm, ara, mm, clar, i, i això té la qüestió, això té la qüestió de que eh, al fer la introspecció com a societat ens hem trobat a tot, que estàvem anestesiats per, no, d'aturdiment de que estàvem abans pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, i quan va arribar la pandèmia i es van tancar la gent va pensar una, una mica en si mateixa el que tenia la seva casa i al voltant i em sembla que la gent ha descobert unes coses que diu Déu meu, on estic i com estic i clar, per això també la gent ah, parla, ara es parlarà molt de salut mental, però es parla molt de salut mental des d'un punt de vista que clar, ja no és el trastorn mental greu, ja no és el trastorn mental greu, i ahir les persones amb un trastorn mental greu veiem que hi ha moltes persones que s'han menjat el, el, el discurs que teníem sempre i per que l'altra vegada tampoc canvia res, canvia res. Aleshores, eh, clar, eh, ens, eh, què ha passat? Que, que el que s'ha passat és que quan tots estem malament <laughs> quan tots estem amb un trastorn mental cap persona està amb un trastorn mental greu i aleshores eh, Sí, ens trobàvem, però és que encara com continua l'estigma exactament igual en el trastorn mental greu, encara que tots tenim un trastorn mental la gent s'entera de que la gent amb persones amb trastorn mental greu fa coses, es, escriu coses així no? no clar, és a dir, es, es, trobem, es trobem que no tenem la inserció però tothom té trastorn mental i tenim molt clar que el trastorn mental no es, no es tracta només amb pastilles i ens trobem això tenim si alguna... fent un programa d'antipsiquiatria però ho, ho deixarem sí. ah, vale. Lluís Vicent, Lluís Vicent. no, l'únic que volia dir jo és que una cosa bona entre cometes que va tindre el confinament és que molta gent eh, sana entre cometes va poder experimentar certes experiències sí, sí. mentals i és que si no ho has viscut, no, no pots fer-te una idea. Sí. Has de viure mínimament en la teva pell. I, això, això és de i a partir d'ahir pues, jo sí que veig que ha hagut més sensibilitat i més prioritzar la salut mental en general de, de, de la població i de la persona individual. Ha sigut una manera de sensibilitzar millor que, qualsevol, que 10.000 conferències Sí, sí, sí, sí. però també està la banalització que s'ha fet eh, d'ús i abús de, del, del públic, però bé, és un altre tema. Eh, Neftalí, eh, t'has preparat un poemeta ahir a la mà, no? Eh, sí. Jo, és que no vull que parlem massa, sinó que s'escolte un poc eh, també la veu de, de, de Lluís Vicent, perquè, perquè... Sí, Gonzalo. El que és més interessant, <laughs> eh, i, i més avui. Perquè, Lluís Vicent, tu, tu deies una cosa que que també és, eh, que clar, parlem de poesia i és molt bé la teva poesia, però eh, deies una cosa que, que Ciutat Sudari el que diu, és, el que part és de que som, este, està considerat que l'home a la ciutat ha perdut un poc la naturalesa pròpia i que és que m'interessa la frase que feres que no sé si la repetiràs però jo, jo la provoqué que o eren entre mag entre déus i bèsties Sí, eh, passa que la persona, tant si és dona com si és home, a la ciutat pot sentir-se totalment isolada, totalment desarrelada, totalment aïllada entre tanta gent. Hi ha molta gent però ninguna persona. I això fa que la màxima poètica de que un home sol pot ser un déu creador o una bèstia i no n'hi ha termini mig. No, en això, és, és una situació de vegades, de vegades la ciutat eh, treu el, el millor i el pitjor de nosaltres. El millor i el pitjor, i més en una ciutat tan gran on no hi ha judici i pots fer lo que, lo que el rote, però és que no hi ha judici perquè a ningú li importa, és una merda. És, és, és... Això és lo greu. Molt bé, molt bé eh, en, en Estalí t'hem fet un, un núvol així de, de misteri per, per la teva intervenció Molt bé eh, de Lluís Vicent he migrat de la infantesa del Nixol d'asfalt torne allà on sempre hi, hi vaig estar ciutat de Broig silencis de Farnals no ve ningú a rebrem. Ningú és xiquet sense nom. Un vell que espera, l'ha nominat. Així desfulla sol·licitud de tardor. Sí, el, el que estàvem parlant un poc, la, la ciutat... Eh eh, trampa la ciutat eh, però també, clar, eh, estem a València una ciutat mediterrània perquè tu parles de Nova York perquè parles de Nova York Nova però... York com a, com a símbol de la gran poma no? la gran ciutat per excel·lència on, on la capital del món tot, occidental no? la capital del món així el Mediterrani ens colpeja encara més fort perquè nosaltres sí si al, al haver sigut un, un territori on han passat 10.000 pobles diferents, 10.000 cultures diferents, estem acostumats més a enraonar en la gent, a, encara que siguin al mercat o, o, o, o coses, doncs, per exemple, molt abans que fer la guerra. Però, clar, aquest isolament fa que no pugues enraonar. Entonces eh, és com si ens haver enclavat una presó sense barrots i des d'una cel·la colpegem a, a, a la paret i esperant ser sentits per un altre i això quan no passa pues, el, el drama és major el drama és major i més en un poble mediterrani com el nostre que està acostumat a, a fer vida de carrer, a enraonar entre la gent, a, a jugar a cartes, eh, tots envoltats en el bar o el que siga la soledat, no? La soledat com a gran pandèmia del segle XXI, que diuen els experts. És una solitud, sí. La és solitud. un tipus de solitud, però que és alienant, perquè molta gent, per exemple, pareix que mm, en no, té, pot, no eh, té alternativa. En no? Quan, no té alternativa, i, en, i si en té, en quan pot, i té un poc de temps lliure, fuig de la ciutat, se'n va a la muntanya a, arrelar-se, a buscar la natura original. I, i canvien, al, al camp, al poble, saludant a tothom, sí. és una altra... És una altra convivència, no? I, però així no, no saludes a ningú, ni als teus veïns... Ni... No, però pense que també dir bon dia és fer política ja. Sí. I i, i no per això, no per este anàlisi tenim que ser derrotistes, sinó lluitar. Lluitar per, eh, canviar aquest estat de les coses jo, per exemple, el meu barri saluda a tothom perquè tothom em coneix i jo també conec a tothom. I tu eres de pobles no marítims, de pobles marítims. Pobles marítims, d'ací al costat, dels pobles de la mar. I creu-me que la gent també saluda, té aquesta necessitat de comunicació. Perfecte, perfecte. Eh, Tinc preparat un poemeta de l'altre, no sé, hem posat a Vicent Trandes Estelles, també l'altre poeta valencià en llengua castellana, el, el, el Miguel Hernández, i la Lechia, no? Eh, en, ho farem en un poc en, en honor a una persona que ens ha deixat fa poc, molt jove, no, no, no ve al cas dir qui ni, ni, ni contar perquè no, però també fer un, un xicotet homenatge sentit a aquesta persona i en, en la veu de Vicent Camps, que és una persona que està treballant el, el món de la poesia ja de fa més de 25 anys a tot el País Valencià eh, corre, correm cap a dalt i cap a baix de, del, de, de, de la costa Eh, a nuestros poetas els nostres poetes y fent tallers y i, i, jornades, acudint instituts que es importante que, que, un poco la, el trabajo de Vicent Camps y la, en la seva El poeta es mm, eh, Miguel Hernández y el, poema es Elegía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No, no hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Bé, hi ha un moment de, de tristor porque mm, siempre es colpeja la vida y la seva contradicció, però te, continúen, em, continúen. i, i Miguel Hernández Ver Veritat, eh, Lluís, eh, poeta que va morir al 41 en la presó, sí. en la presó però resulta que al 2024 se lleva el seu llegat de, de, de la seva casa museu perquè molesta el seu testimoni de vida, eh, molesta el seu Eh, I clar, eh, un poeta que fa 60, 60 83 anys, 84 sí, anys, sí, 83 sí. anys que ha mort, de repent molesta. Molesta perquè el que diu no és, eh, no, no és que sigui obsolet, és que sigui passa de moda, és que està completament al fil de la realitat i de l'actualitat de, de, de política i ideològica del moment. Clar, Miguel Hernández era pastor de cabres i aprèn a llegir i comença a escriure pues n'hi ha teories per ahir que potser són molt encertades que el millor revolucionari és un analfabet perquè no ha passat per tot el sistema i no s'ha empapat del currículum ocult que, que, que els mestres i les institucions projecten sobre els alumnes. I molesta el seu llegat revolucionari de, de suport a la Segona República i hem de llevar les seues fotografies eh, compromeses de, de les façanes. Molesta, molesta, perquè diu les coses clar i ras. Molt bé. No sé, eh, i, i clar, i, I, i, a Lluís Vicent, i a Vicent Andrés Estelles també molesta, la Generalitat no ha fet cap, en el seu centenari, en el seu centenari el del centenari. naixement, no ha fet cap eh, esdeveniment Però públic. ni la Generalitat Valenciana, ni la catalana, ni, ni el Consell de Mallorca, cap de les nostres institucions ha fet res. I diguem, eh, en fi, Eh, un altre poema teu. Eh, és que n'hi ha hagut un moment... Tiene, tiene hagut... una parada ahí delante de Apunt, Vicent Andrés Estellés. Sí, sí, eh, sí. del metro, del tramvia. Txell, Neftalí, estàs bé? Estàs bé? Sí, sí. Vols dir alguna bé. cosa? Vols dir alguna cosa? No, no, no vull dir de moment res. És que Lluís Vicent té un poemeta preparat. Eh, ah, sí. Molt bé, No. Eh, de, la, de la segona part del Ciutat Sudari, Cruiverna, Nova York, el poema número 9, pàgina 47. 28 homosexuals i tan eterns. Entre la por de les comissaries, la vena suma transexuals en els suburbis, la reina del flash consola els cavalls. Un 28 de juny, i passeant de Warhol en bicicleta. I sis estels són cosits ganivetades pel neguit, la brutalitat. És engolida des dels mitjans i al cantó, la prostituta trenca l'estigma sota el focus il·limitat d'una abraçada que sembla impossible de tendresa. Eh, eh eres tot pensat, tot, tot reflexió, eh? Tot reflexió. Eh? Jo, és, eh, és, fas poesia però s'ha de llegir espai i, i tornar al vers i, perquè és, és molt Ah, benvingut, benvingut, Abel. Molt bé, molt bé. Ha, ha, ha, entrat, ha entrat Abel, molt bé, Hola, Abel. moltes gràcies. I jo eh, tinc preparat un altre teu, però és que vull, vull per a terminar el tema de la poesia avui, vull que parlem un poc de, ja hem parlat, no? però de, dels poetes maldits, maleïts. Maleïts, sí. Els poetes maleïts. Ho llig jo o, o, o, o vols llegir-ho tu? No, llig tu. A veure, un moment. El poeta maleït escriu s'asseu i es despulla de la ressaca de nit. Li surten papallones que juguen, inamitablement, amb, els seus, amb el seu falus. I entre els dits anomena el fum, de manades encantonades, mescla de mel i fem on només és París, l'horror. Ompli els seus pulmons de quitrà i vomita la negra espiral de destrucció, la bogeria, esdevenint els reis dels reptils sota el punt violent de Manhattan. Cada dia aprofita el que els altres abandonaren en contenidors bruts, abans, abans que ell es regira cercant la desobediència i vomita sagrades escriptures en una cambra desordenada. Així s'edifica el mite el poeta Maleït, eh? el poeta maleït, que és un, poeta Maleït. un espècimen literari és... Eh, específic de, de, molt, de el, el poeta Maleït no existeix. No existeix, no? És un mite. El poeta Maleït existeix per als altres, però no per sí, poeta. Sí, això és de veres, sí. El que ho viu, el que ho viu està beneït per, per, per si mateix, sí, sí. Molt bé. Bé, eh, tanquem, tanquem el, la pàgina de la, del Dia Mundial de la Poesia. Tens alguna coseta? Vols llegir alguna cosa, José? No t'has preparat res? No? Eh, a veure... A, a, a... Sí, però en valencià tenim, tenim en valencià. Sí, ara s'està preparant. Espera, però t'has de preparar el micro negre, eh? eh ara quan... ¿Quieres que leo esto? No, ese ya le Eh, un altre. li un altre, Luis Sí, un altre. Uno para tancar es Espera. es Pues mira... Un silencio incómodo, pero ahora estén buscando el libre eh, el, estén buscando el poema eh, ahora a José el 33 de la página 70 que parla de la poesía el 33 de la página 70 con día Benedetti vale, voy a vale. Benedetti somos tristeza somos eh, ciutat moment, que no s'escolta el micro. A veure, un moment. A veure, ara. Un poema és un dispar. No, una... no, no se sent. Pues, doncs no passa res amb el meu micro, per exemple. A veure, parla, parla un moment ahí que, que senta el, el negre. Un poema... No, no se sent, no se sent. Dísele el, teu, el blau. Exacte. Un poema és un dispar, una blasfèmia, al bel centre de les ànimes e pietoses i convencionals, cèlebre sobre els terrats de la nit, sobre un firmament inexistent, que els edificis es proclamen hereus de les antenes i d'altres fems de metal. En, el, en els contenidors incendiats del deliri psicòtic, un error totalment imprescindible, inconvenients que ara no venen al cas en fan reu de la pena mentre es cure gots. Fins i tot, fins i tot el gossos, els gossos es posen tristos després de, de ejacular. Moltes gràcies, no sé què ha passat en el micro. Gràcies que mm, jo i Vicent, per tancar, tenim un esdeveniment per aquesta vesprada, no? Eh, ah, sí, sí, fer un poc de publicitat de la bona, sí, mira, de, de, la, de la necessària? Mira, aquest poemari està aquest poemari està editat i publicat per l'editorial Quadranta. Doncs bé, l'editorial Quadranta és una editorial valenciana que treballa a nivell estatal i ens ha convidat a tots els seus autors a fer un encontre poètic en la llibreria Vuelo de Palabras, que està en el carrer César Giorgeta número 22 a les 6 de la vesprada. Pot anar qui vulgui. Anem a celebrar la vida i la poesia. Avui és 21 de març i a les 6 i mitja en la llibreria de César Giorgeta 30 estarem, estarem ahí. Jo vull anar també, Vinga, que m'he perdut, perdut la presentació que feres al Micalé, ah, sí. m'he perdut la, que, Neftalí que estigué, ¿no? Eh, estuvo muy estuvo muy bonita la verdad es que eh, le le hicieron muy buena presentación, una mujer, no recuerdo el nombre. Pepa Hueda. Pepa sí. Pepa y le hizo unas preguntas, lo presentó muy bien. Bueno, vamos, es un poeta ya reconocido. Sí, sí. Mm. estemos un... <laughs> de que esté colaborando amb nosotros Sí. Colaboran. Y luego, tiene también otra faceta que es la música. La música compone muy bien. Nos hizo una representación musical fantástica con un compañero y nos gustó muchísimo. Le compramos un libro. Sí, gracias. muy Eh, doncs res, tenim preparat una cançó per concloure, ara que diu... Eh, però espera, és que no sé què he fet, que he tocat alguna cosa aquí. Una cançó que és el nostre himne de Lluís Vicent, que es diu Fada de les trencades, i amb això tanquem l'espai dedicat a la poesia. Moltes gràcies, moltes gràcies, i ara seguim amb un altre tema, el Dia de la, de la Dona. Avui ve, ve carregat de, de fites de el programa. Moltes gràcies, Lluís. Mm-hmm. sud i alliberat la fel a les parpelles que tant han claudicat mai més veuran maldats. Amor, amor, t'han patit i el dolor ens dona el roc, el roc i la passió. Amor, amor, tot està per fer cada dia de matí ens sentem el jorn vius i dissidents. sentir que la distància et fa sola i alenar naufragis en la mar eixugar la tristesa estesa al balcó per bandera en condret i seràs sempre poble amb atecs per bastiments dignitats per poder ser amor, amor, tantes patir i el dolor ens dona el rock, el rock i la passió.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 Puedes encontrarnos llamando al 96 392 2859 y en nuestra página web www.asiem.org. This Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Siempre has querido tener tu propio programa?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 moment i tenim una periodista una periodista nostra que és Neftalí <laughs> sensibilitzada que ha treballat el tema i es va proposar un test i després comentaren tenim pena de que no siguen més dones anava a venir una companya però plovent i això no estava molt bé de, de, del constipat i he preferit quedar-se a casa eh, nosaltres farem el que puguem la paraula és d'ella, és Neftalí i li tanquem tots els micros i endavant Neftalí molt bé eh, Se celebra un solo día al año para reconocer la validez del sexo al que denominan el sexo débil. Estas mujeres que escriben la historia de la igualdad desde las instituciones, la cultura, la ciencia y otros ámbitos de la cultura social, luchando contra la invisibilidad de la mujer y contribuyendo a la igualdad de derechos. Por eso, el 8 de marzo es el Día de para seguir avanzando, con el fin de alcanzarla pronto. Y parafraseando a Machado en España, han hecho camino al andar. Y bien, sin más dilación hablaré de las grandes mujeres que destacaron a lo largo de la historia, como Marie Curie, mujer polaca pionera en el campo de las ciencias. Fue la primera mujer que llegó a cátedra a ser catedrática en la Universidad de París y primera en conseguir ganar el Premio Nobel de Física compartido con su marido Pierre Curie y después también el Nobel de Química tras la muerte de su marido en el año 1911. Podemos hablar también de Berta von Suttner, Premio Nobel de la Paz en 1905, autora del libro Adiós a las armas. La austríaca dedicó su vida a la defensa de la paz, tratando de demostrar que se podían encontrar soluciones a los conflictos alejados de las armas. Selma Lagerlof, Premio Nobel de Literatura en 1909, la novelista sueca que se dedicó en exclusiva a su carrera literaria y la reconocieron por su idealismo elevado, imaginación intensa y percepción espiritual que caracteriza sus escritos. Raymond de la Roche primera piloto de aviones en 1910. Tras ella llegaron la estadounidense Harry bingwin que consiguió cruzar el Canal de la Mancha en 1911, y su compatriota Amelia Edgar, que se hizo famosa por cruzar en 1932 ella sola el Atlántico. También podemos hablar de Gerta Teresa Cori, Premio Nobel de Medicina en 1947, bioquímica estadounidense de origen checo que compartió con su marido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947 por su trabajo sobre el comportamiento del glucógeno. Y como no, Rosa Parks, lucha por los africanos en Estados Unidos en 1955, defensora de los derechos civiles estadounidenses, que se hizo famosa cuando se negó a ceder su asiento del autobús a un hombre blanco. Lo importante de todo esto es que provocó la creación de la asociación presidida por Martin Luther King para defender los derechos de los negros y acabó con la abolición de la segregación en los transportes públicos. Y por supuesto nos vamos a, ir sin nombrar a Clara Campoamor, que nació el 12 de febrero de 1888 y murió en Suiza en 1972. Fue abogada, escritora y política defensora de los derechos de la mujer. Durante la Segunda República Española creó la Unión Republicana Femenina y fue uno, una de las impulsoras del sufragio femenino femenino en España, que se incluyó en la Constitución en 1931 y fue ejercido por primera vez en las elecciones de 1933. A causa de la guerra civil, tuvo que huir de España y murió exiliada en Suiza. Ella, destacó en derechos sobre las mujeres. Fue conocida por impulsar el sufragio femenino. Fue miembro del Partido Acción Republicana y del Partido Republicano Radical, de la Asociación Española de Mujeres Universitarias y de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. Y ahora pasamos a la situación actual en el siglo XXI de la mujer en España respecto a la violencia machista. El número de mujeres víctimas de la violencia de género en España aumentó en un 12,10% en el año 2023, hasta 36.582. Es 1,70 por cada mil mujeres entre 14 y más años, aumentando la violencia de género en un 12% hasta mayo de 2024. Las estadísticas de violencia de género se refieren solo del hombre contra la mujer y la violencia doméstica se puede referir tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué significa, eh, significa machista? Pues es la actitud de considerar al hombre superior a la mujer. Es una actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres es una forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. Ejemplo, en la designación de directivos de una empresa hay un claro machismo. ¿Cómo actúa un machista? Te controla económicamente, te amenaza con hacerte daño, a ti y a tus hijos, te humilla delante de otras personas, te obliga a hacer cosas que no quieres, como mantener relaciones sexuales, rompe cosas dentro de casa para intimidarte. ¿Qué, ¿Qué es la violencia machista? Es toda violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que producida por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones, tenga como resultado un daño o procedimiento físico, sexual o psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como en el privado. El feminismo es un movimiento que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos. Eso es lo que debería de ser, saco yo como conclusión, una igualdad eh, entre ambos sexos. Gonzalo, tu que estàs un poc més al peu de, de, de, de les institucions aixina de defensa del activisme, que, que, que, que valoració fas un poc de, del, del test de Neftalí, però també de, de, de la campanya que s'ha fet? Jo ja sé que se fa des de federació i tal, tots els anys una campanya i de, la, de Federació de la Salut Mental i què que valoració fas un poc de la situació i, de, i del test i de, i de tot jo la, però la, jo, la, la, jo la, te la, dic sempre el mateix sí, bé sí eh, sí, Richard jo el vincularia al que estàvem parlat abans de a qui molesta segons quines qüestions a qui molesta segons quines qüestions a qui molesta el feminisme a qui molesta el 8 de març molesta també a gent, eh, anem a dir-ho clarament, de, del, del nostre moviment per dir-ho d'alguna manera, per anomenar-ho d'alguna manera, és a dir, hi ha familiars, professionals i persones diagnosticades a les que no li fa cap gràcia el feminisme. I, i ahir hem de fer una reflexió, hem de fer una reflexió amb el tema de les diferents realitats que té la reivindicació, el trastorn mental greu i també les qüestions vinculades específicament de les dones. Hi ha gent que es diu, no, però, Gonzalo, una cosa, hi ha més homes que es suïciden que dones. I aleshores hi ha gent que ha agafat aquesta dada i en compte de dir, bé, és veritat, anem a veure per què passa i a posar remei, diuen, desmuntat el feminisme desmuntat. Perquè si hi ha més homes que es suïciden que dones, això vol dir que el feminisme el seu objecte, que és la igualtat de les dones, no només és que s'hagi aconseguit, sinó que és molt pitjor i, i és molt més desigual la vida d'un home que la d'una dona perquè fixa, es suïciden més homes que dones. Hi ha gent que li dona eh, fom, la volta. Fa, dona la volta bueno, i diu, jo i pienso fa això, que e, esa estadística es de alguna manera eh, correcta, sí, pero me refiero que le, encuentras la explicación porque la mujer es una cuidadora, entonces es una persona sensible que se, se desvive por sus hijos. Entonces supongo que eh, quiere vivir más para poder sacarlos adelante. Clar, però és que, a, a més de les, de les explicacions que té, que les té, evidentment, perquè no hi ha res a causal, <laughs> anava a dir-ho clarament, que que tinguem constància de, de res que no tinga causa, la qüestió ja no és només això, és, és utilitzar només una dada per a dir... Per a dir jo, jo ja he escoltat, el feminisme mata, perquè els diners que es gasten a tot el feminisme, els grans, la gent no té ni idea que diu això, no té ni idea, ni idea, tot el que es gasta, totes aquestes grans eh, dispenses que estem fent en feminisme, tot això no està anant a salut mental i a salvar la vida dels homes que s'estan suicidant. Això l'he escoltat jo. Però què passa? Qui diu això? Qui diu això? Diu això el que no té la consciència tranquil·la. El que té alguna condemna amb algun delicte eh, vinculat amb el, amb el masclisme o no ha tingut la condemna però per poquet i aleshores en trobem aquests discursos entre persones també usuàries, ens en trobem també aquest discurs. I hem de tindre el sentit comú de dir la salut mental té moltes facetes, hi ha moltes qüestions, i una és evidentment la desigualtat en matèria de de sexe, los estereotipos de género, todo eso es Pero económicamente ah. también es real. Muchas mujeres trabajando en, los mismos puestos de trabajo que los hombres cobran hasta un 15 un 20% menos de sueldo que, ellos. Por ejemplo, eh, hay, hay muchas mujeres que han trabajado de camioneras y, cobran menos que los hombres. Y, y me, lo encuentro muy mal. I quan més precària és la feina, més desigualtat n'hi ha. I estem veient una cosa, eh, el tema d'aquestes nou partits tan extremats de dretes, qui els està votant? Estan votant els homes joves. Sí. Per què? Perquè els estan prometent. Ha, ha, ha. En altres èpoques, tu amb només un sou, eres el senyor de la casa, pagaves el pis, dos o tres eh, coches, eh, un eh, apartamento en Torrevieja, Vieja como, como en el 123 y un par de hostias a la dona cuando, te dé alguna cosa que no te agradaba claro, y a que es discurso está calant. y jóvenes le están comprando que para que luego ve, la estadística de les dones no aquí vota les dones que no, no, no, a, Alemania, no. estoy, estoy totalmente en eh? desacuerdo, Es estadística pura. No. Eh, hay muchos jóvenes ahora y más eh, si viajan al extranjero o aquí dentro de España, mucha juventud, que se reparten las tareas de casa, los dos trabajan fuera, pero cuidan al niño, lo mismo él que ella. Es que está esta minoría neftalí en de respetar la su opinión Eh, cuidan lo mismo al niño él que ella, se reparten las tareas de la casa, aportan el sueldo los dos y, bueno, y, eso es así, yo lo estoy viendo día a día. claro, entonces que pasa que tú penses que un llove es una persona fins a 35, 40 años El que yo estoy parlant es fins a 25 años yo jo a proposar un altre tema. Lluís, endavant. Sí, a mí me interesa mucho el tema de, del masclisme que puga haver en, en el nostre col·lectiu de salut mental. Exacte. Perquè pense que eh, estem parlant d'un col·lectiu molt vulnerable a nivell psicològic, on la tortura o el maltracte psicològic pot ser més que evident. Però també la dona està en una posició de desavantatge a nivell social. Si eres dona i malalta mental, ja l'has cagada. Si damunt eres negra, ja pitjor encara vull dir-te és una vulnerabilitat contra altra vulnerabilitat que si se retroalimenta de manera sinèrgica pot ser mm, desastrós. Jo pense això, que Neftalí ha fet un repàs de la situació molt bona perquè ha presentat el, el, la història també, però la situació actual és molt greu Hmm. es una, situación una de sometimiento y de violencia contra la dona mm, Violencia de género. en las estadísticas lo dicen. Hay muchísimas mujeres muertas a lo largo de un año, detrás de otro año. Eh, ya no muerte, sino maltracte. Maltracte psicológico, económico social, sexual, político y económico eh, Sí, un micro, Abel, agarré un micro. pero eh, exacto, sí. Jo, jo pense que tant el maltratament físic també, també a voltes psicològic com diu Lluís és també de, de, de diners que estan, la, gent, la persona no s'atreveix a, arrencar la relació per diners per els diners perquè no, no té poder adquisitiu les té que callar la boca i aguantar-se i una altra proposo un altre tema i ja si voleu que, tanque Neftalí i ja canviem que el tema és que s'ha presentat ja per, per quint o per sisè any no sé, no, no, no sé el compte però el moviment s'ha presentat dividit ha, han hagut dos sí. manifest, dues manifestacions n'hi ha el que és el feminisme TERF no, però... I altre feminisme que eh, admitís eh, tot el que és la teoria trans. Ja, però tu veus això com definitori d'un i de l'altre? Eh, no penses que, que n'hi ha un, un, un enfrontament, una confrontació dins del moviment feminista? A més, ver, més, que qualificar, més que qualificar a, un, a unes i a altres... A verlo a hilo, però crec que que no és una bona estratègia. Jo pensé mateix, jo pensé mateix, jo pensé que això... Igual, igual que pense que no és una bona estratègia eh, el moviment no mixt dir, ja, la humanitat, de, la humanitat de, té dues sales sí, s'ha de respectar sí, així n'hi ha moviments no, no mistos en, eh, eh? ja, ja el col·lectiu de l'Ateneu del Cabanyal Ja o no... sé, la que l'Arre, per exemple sí, sí, sí, ho i, sé, i uns altres però jo no estic a favor d'això perquè pense que la humanitat som tots tots, sí, estic escoltant I, i si les dones estan lluitant no poden nosaltres Vale, en segunda línea. Pero necesiten espais els país que es el que digo es que en segunda línea, pero a amb elles. Ja, bé, no ellos neftali protagonistes Neftalí, Neftalí. El movimiento se ha dividido. el eh, ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver, yo siempre he sido partidaria de que eh, entre hombres y mujeres no hago distinción. De hecho, eh, una mujer... Eh, no hago distinción personal. A lo largo de la historia, las distinciones las ha hecho el hombre, que ha sido una, ha sido una generación detrás de otra eh, machista, machista en, todos los sentidos. El hombre tiene derecho a todos los puestos eh, elevados en bancos, en empresas, en, en gobiernos. Entonces, eh, la mujer ha tenido su puesto en la casa eh, y ahora que está empezando a despuntar, le ha costado más llegar a otros tipos de trabajos, a otros puestos. Entonces es como que tiene que reivindicar dos por dos eh, su naturaleza, que es la misma. Entonces eh, una mujer puede llegar al mismo sitio que un hombre, quitando a, a lo mejor en el apartado de fuerza. Y los mismos puestos y las mismas y llegar a las mismas metas. Entonces, para mí el feminismo sería un movimiento en general, no lo partiría en, dos términos. Es un movimiento que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos. Perfecto. Eh, puc una mica este tema sí, sí, sí, no, la nueva experiencia del tema de Dread si he de decir una cosa con respecto a la división. respecto a la división es contraponeixen, es, eh, eh, tenen de vegades contraposició amb uns altres drets, que també són tan legítims com els altres. Aleshores, aquesta divisió tenim qüestió de drets humans de dones, biològicament dones, ¿vale? des de naixement, diguem-ne, XX, eh, ja de cromosomes, dir lo d'alguna manera, i les dones que han transicionat. Aleshores, què passa? Hi ha de vegades hi ha qüestions de conflicte, com tema de esports, tema de dones... Hi ha qüestions que entren en conflicte a vegades. Això és normal en el món del dret, que entren en conflicte a vegades i per això hi ha eh, i cal bones, bona llei, bon desenvolupament reglamentari i, bon, i, eh, i bona aplicació dels operadors jurídics d'això. Què passa? Què ens hem trobat? Doncs ens hem trobat que amb el tema de l'internet hi ha hagut postures que s'han fet molt extremistes hi ha gent que amb un discurs molt incendiari en, tant des d'una banda i des de l'altra hi ha hagut autèntiques actituds transfobes, hi ha hagut autèntiques actituds masclistes per, banda, una, per una banda i per l'altra. I això, i això al final el que ha fet és que hi ha hagut un altres aprovechats que hayan ridiculizado el moviment feminista tan, tan eh, una unes qüestions de dents com, com les altres amb el tema de aquestes caricatures amb el frau de llei de no, jo sóc eh, home i ara sóc dona amb el mateix nom i ah, sóc militar, mira, ara tinc més fàcil el carrer que a l'exèrcit i això és un frau de llei això, però què passa? que la gent té molt de morro i amb l'internet ha hagut molt de persona aprofitada en, en incendiar i dividir i dividir per aconseguir després el que estem veient en el tema del redis de la, de, de, del discursos dels discursos d'odi. Sí. José, alguna coseta? Eh, vols dir alguna coseta? No, no vol dir res. Pense que tanquem així el tema, no? Yo es que si obrim el, debate y no, no preparadas, porque por representación representació no, me está Neftalí y pensé que... Avui no ha un bon día. No, pero era necesario porque es el programa de Mars. Eh, tanca, tanca Neftalí. Sí, pues... Eh, ver, doy un voto a la mujer, eh, que sigamos adelante luchando y que nuestros derechos eh, no se tumben, sigan adelante. Escolta'ns, no estàs sol, no estàs sola, t'acompanyem a aquesta hora. gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva? Hazte socio, tienes toda la información en nuestra página web. radiomalva.org ACOBA és una associació sense ànim de lucre que té com a principal finalitat defensar els drets i interessos i millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i les seues famílies. Entre les activitats que, deu, que du a terme estan rehabilitació psicosocial, mitjançant grups d'autoajuda per a famílies i membres del col·lectiu, formació e inserció laboral, escola deportiva, raspall, assessorament jurídic extern, mentalització i sensibilització social, taller d'habilitats socials, taller de ràdio, companyia de teatre La Locomotora, hort urbà i activitats d'oci i temps a l'aire lliure. Ens pots trobar al carrer Lebon 3 i 5 Baix de València o cridant al telèfon 96 381 2860 i també a la nostra pàgina web www.com acoba.org. Radio Malva es una emisora de comunicación alternativa, horizontal, no comercial y autogestionada.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 De Sumacàrcer, se m'havia passat. Jo visc en València ja fa 4-5 anys. Però és, és, és de la Ribera Alta i està recollint contes d'arreu del món i es, es fa un resum i es presenta amb la seva veu. Eh, avui es parlarà de... Endavant. La xiqueta, la xiqueta bondadosa. Vale? Bueno, eh, antes que res, bon dia a tots. I vaig decidir fer ja fa temps contes arreu del món. Però eh, vaig estar mirant contes, ronda, eh, eh precisament contes i rondalles valencianes i vaig, de, vaig decidir que n'hi ha que defensar la nostra llengua i per tant els contes d'anar avançant en valencià i fes per valencià. Enhorabona, enhorabona. Gràcies. Entre la primera, el primer conte que contem en valencià d'un valencià és la xiqueta bondadosa. I seguís. Era una xiqueta que s'anomenava Mina. Tan bona xiqueta i graciosa, tan obedient a lo que li, a lo que li manaven els majors. Tan servicial en tot el que podia en favor dels antes, dels altres que tots la volien. Aquesta xiqueta vivia en una casa molt pobreta, Sus pares no tenien més fortuna que el que guanyaven en les seves mans. La xiqueta no tenia més diners que, el, que els que guardava en una vidriola de la, de la miqueta de paga dels diumenges. Un cert dia va exigir en casa en intenció de jugar en companyia de dos amiguets, Joanet i Peret. Ella va trobar el carrer i es va preguntar, on aneu? i es contestaren com, com demà és el dia de la festa de la mare tenen, hem d'eixir a comprar-les un regal Mina va dir, espereu-vos un poquet i aniré a casa i portaré diners per a comprar-li jo també un, un, a la mare un regal per a demà. Se n'anà corregents a casa, vaig veure de la, de la lladreola els diners que tenia. Va tornar on estaven els seus amiguets i van anar junts a comprar regals. Donet i Peret, com, com eren rics, van comprar a sa mare un bon regal, però Mina, com era pobreta, el va comprar més insignificant. Al donar-se compte de la diferència, Missa, Mina es va posar molt trista, pensant que, que me n'aniré al camp, faré un, un, un, faré un poro de floretes silvestres i el donaré a ma mare, junt al regal que l'he comprat. Se deixà els amiguets i s'encaminà a la costera, una muntanyeta junt al poble, i començà a replegar flors, silvestres, unes, unes rogetes, altres blanquetes, de color rosa, blavetes, morades, etc. Tota classe de colors, però xicotetes. Les enjuntà en un pom i tota pagada se ne dirige, si dirige a sa casa. Per camí li a l'encontre una velleta molt arriscada, la qual se planta davant d'ella i la diu «On vas, mineta?» I ella contesta «Vinc de fer un remei de flors per a ma mare, que demà és la seva festa. Volia fer-li un bon regal, però som molt pobreta i no puc fer-li un, un altre millor. Mire, i li ensenya el que portava, el eh, que havia comprat. La velleta que una fada benèfica desfasada coneixia les virtuts de la xiqueta i li va dir que no te preocupes per això, mineta. Estic enterada de la teva conducta tan bona dins de casa, en l'escola, en la iglesia, en l'horto i en el carrer. I vull recompensar-te demà de matí, vine així, on estem, i, i, i dins d'eixa cubeta que veus ahir encontraràs un bon regal per a ta mare. Enriqueta serà una cara tota il·lusionada i no li va dir res a sa mare. El dia següent acudís a la cubeta que li havia indicat la fada, en, un poquet i es trobar una bolseta, una bolseta plena de diners que la veta li havia deixat amagada, en premi les seves virtuts. Mina alegrement corria als comerços que aquell dia estaven oberts, a pesar de ser festa, i li comprar a sa mare un vestit preciós. Arribar a casa i li donar un bé de sa mare i el vestit que l'havia comprat, dient, mare, així té la... així té... perdoneu. Així té, porta aquest regal per ser el teu dia i per a que sàpies fa, fa molt que te vull. Sa mare queda de lo més extraordinada de veure tan bon regal i preguntar, d'on has tret eixe vestit? com tens diners per a comprar un vestit amb cara? La xiqueta li explicava l'encontre que va tindre tener en la fada el dia anterior i li ensenyava la coveta la bosseta que va trobar en la cova. Sa mare no, no s'ho creia, però el que la xiqueta digué a sa mare anem, anem i veuràs la coveta i el punt on tu escarbant has encontrat la bossa. Anem a la cova i allí estava la fada velleta que confirmava les paraules de Mina. La fada solament digué, jo mateix he pensat de, de, dels diners en aquest punt per a, per a premiar a la seva filla, però la bona xiqueta que és, que seguís per, per aquest camí que moltes vegades, encara en este món, recibirà la recompensa. Anna Artana Estiu es diu l'editorial i el, el, el conte és per, per Josep Maria Guinot i Galant. Galant. Molt bé. Jo no, no sabia de la teva nova eh, intenció de fer contes valencians, està molt ben triat, molt, molt, ben, molt ben dut. És infantil, és infantil. Abans, sí, eh? feies contes ja per adults també Exacte. per, però ara has, has, has, has, has, avui has portat un infantil molt bé jo he portat un infantil molta ja, veuré si trobo un per adults no, tranquil·lament no, el, que, el que vulguis el que tu I te sorgisca si, si estic així que no em veig perquè encara tens problemes en la visió van operar-me de catarates ah, encara no encara no, encara estic fent, estic fent proves sort, sort en l'operació eh? gràcies molt bé es queden uns minuts, eh, podem posar música, eh, tenim Valentí, les propostes de Valentí o Gonzalo, microver, microver, eh, actualitat, novetats, vols contar alguna cosa? José, eh, alguna coseta, les oposicions, alguna cosa? Jo voldria parlar de, de que per fi ve la primavera. Sí, avui dia... Ja hem eh, cremat eh, les falles, hem <laughs> cremat l'hivern... A veure si el sol ja d'una punyetera vegada pareix que ha eixit ara mateixa en València. És que Rafa la Huerta no mica, a Noruega i s'ha portat la, <laughs> la, sí. la, el, el clima del nord. Així, el... Que vinga la primavera, El caloret. <laughs> no, el caloret no. que tú eres cheñetrada que no... te del dimarts. La, caloreta. Que florecen hasta escapullos. capullos <laughs> espere, eh, alguna coseta, Gonzalo Microver. Sí, mira, yo volia a hablar un de una cosa, y es el tema del acceso a, las les, para las personas con Anem a veure. Com dir-ho? Està passant que moltes, vegades, moltes persones amb discapacitat estan aconseguint plaça i després les exigeixen un certificat d'aptitud perquè primer et, eh, et diuen no, una declaració responsable però és un certificat d'aptitud i, i n'hi ha molt de prejudici pel tema dels eh, funcionaris que només veuen eh, amb el tema del grup de discapacitat el, el percentatge eh, només i les... ah, a mi em dóna la sensació de que no veuen només 33% o així bé, encara estàs és discapacitat però encara estàs per a treballar que estàs amb més un 65% que ja tens paguita que diuen, la paguita de tonto que li gusta la gent dir a internet. Sí, sí, doncs, ja, doncs, ja, doncs ja has tu ja a treballar, aptitud per a ser funcionari, dona eh, igual eh, les funcions del, del lloc de treball. I no el deixen treballar. Clar, i això està passant molt. I després hi ha una altra qüestió que és el tema de les oposicions per a les persones amb un trastorn mental greu, l'accés. La, eh, va haver un reglament nou d'accés al funcionariat i, la, eh, evidentment, la Confederació de Salut Mental també ha fet aportacions per a millorar la, aquesta situació en qüestió de com podem accedir. Per què? Perquè ens trobem en qüestions en matèria de trastorn mental greu, com el tema de la, de la memòria amb, amb les benzodiazepines, es troben coses eh, com per exemple mm, després el del certificat d'aptitud, hi ha moltes qüestions que n'hi ha que tocar perquè tenim un torn de salut mental a la comunitat valenciana per a funcionaris de la, de la comunitat valenciana tenim un torn de salut mental però no tinc la dada, però tinc la sospita de que està quedant eh, majoritàriament desert és a dir, que no s'estan cobrint eh, les places per accedir a la funció pública en les places específiques per a persones eh, amb discapacitat psicosocial. Jo aniria a, a l'arrel del problema Vull dir, eh, encara que tingués més d'un 65% de discapacitat d'ordre mental, doncs pues mira, n'hi haurà dies que podràs treballar i n'hi haurà altres que no. I aquesta falta de productivitat, conforme està muntat el treball en este estat, en este sistema capitalista, etc etc, pues s'ha de suplir, per exemple, en, en l'empresa privada en una espècie de bonificació, però en l'empresa pública pues en substituts de manera que s'amplia l'oferta d'ocupació per a, a eh, serveis públics. És a dir, eh, pense que una persona discapacitada té dret a treballar, entre altres coses perquè fomenta la seva integració social, per no dir inclusió social, que no podrà treballar alguns dies. Però pues, no creguis. Vale, però si té un substitut, ningú és perjudicat. Només no, hi ha que però... abocar més diners del pressupost públic. Esa és una via per el tema de les baixes, però és que realment... No baixa, no baixa. Però no, Senzillament però... que no, un dia però... has tingut insomni o el que siga, no pots anar a treballar, no vas. Però no és veritat que eh, encara que sembli que les persones amb un trastorn mental greu està la cosa de que no, la gent no anirà a treballar, la realitat és que quan hi ha un contracte de treball eh, que està clar que este, eh, la gent sí que va. La sentim, els trobem més bé amb les activitats que la gent no decideix lliurement o que no té clares, com anar a un cris, com anar a un taller que no li agrada massa però l'han ah, una mica al cap. Però amb els llocs de treball, les dades que tenim, per exemple, a Siem, a la, a la bolsa de treball, tenim unes dades d'absentisme molt baixes i més baixes que amb la gent, eh, anem a dir-ho clarament, sense cap discapacitat. És a dir, realment eh, no és un estereotip... A veure, eh... jo no parlo d'absentisme per ganduleria, jo parlo d'absentisme no. per salut. Sí, sí, jo ja sé que et refereixes a això, però que al, a l'hora de contactar una persona amb discapacitat sí que és veritat que existeixen els manuals de persones que estudien per insertar laboralment a persones amb discapacitat el prejudici de que les persones amb discapacitat psicosocial no van a treballar, tenen molt d'absentisme. Però després les dades, les que en diuen, és que no és veritat que és un autèntic prejudici, que no és veritat, que tu t'has trobat l'absentisme a quan la persona anava al CRIS, quan la persona eh, no volia prendre la medicació perquè li sentava malament, dir-ho clarament, però que la realitat és que quan la persona ja té un tractament que li està anant bé i la persona voluntàriament vol treballar de valent, la persona no té més absentisme. no Només volia dir això. Eh? Pues jo és, eh, eh, eh, moltes tenim... voltes he volgut i no he pogut. No. Estem acabant, és que és, eh, oh, hem, obri, un, hem obert un tema que, que dona per a un programa i per a més. El, el darrer minut, la, la, la que he obert. Sí. Culpa meua. Eh, gràcies a tots, gràcies a tots. Gràcies per estar a l'altre costat. Gràcies. A veure, a veure, José, diu una cosa. A ti, gràcies. Ara sí que s'escolta, ara sí. És que... Gràcies a tots. Eh, eh, lo he pasado muy bien, espero que os haya gustado muchísimo el programa y hasta otra. Igualmente. Jo no dic res més perquè és que <laughs> Nertalí fa unes cloendes que, que, que no se pot Genial. afegir. Havia quedat clavat. Genials. Des, acomiada el programa, Nertalí, acomiada el programa un poc. I tanquem ja i no, i no diguem... Bueno, fins l'altre, que serà Àlex... No sabe en, en ah. abril, en abril, en abril, en abril vale, Pues ja... <laughs> No! Jo, és, jo és per comprar el llibre de Lluís Vicent, Animeu ah, vos a comprar-lo, que deu ser interessant. Hi ha més dies que Isabel, ja em portaré. Di, ah, eh. Tanca, tanca, Neftalí. Bueno, los eh, convidamos a todos a la próxima edición del programa. Gracias por estar ahí.